kirole maitzen errepikapena entzun ondotikan, astelen bezala, hasiko gea analisi egiten, baina analisi joa izin duguin, Jose Miel López Gabe, kaixo guardion, Jose Miel. <laughs> Kaixo, kaixo, mirari, guardion. Bueno, Katarruak eta zemuz dihuaz? Bo, izin, izin, azte egin, eh? Zuke bainoski, azte bai. betan emango, hemen ez eta <laughs> Katarrukin, eta, bueno, zailu ingo dugun lapatxe, eh? Eztur gaztema musike joko dugu, eta jazta. Ba, izango dugu entzuleri ez, ez zutzeko, ez? Azta eh, ez zuka, eh? Oida. Bueno, azta bugura ondo, bai. zoranikoa janatzen duten, azto. Egi esan, probatureen unin. Ez, eh? Ez. Aurre eta atzea, eta denbo unartu hortako. Ez, azken azkeni hartuko ez, eh? Oida. Ba, kio politia kalian, eh? Bai, oso, eh? oso oso politia, oso. eta gure oso gustoa gehiatu ginen, eta, bai, bueno. Bai, pues, ole, oida. Gaiazkero gure duetan izan duen jende, gure hori ere eh, eta bai. eguraldi. Eta behin ja bueno, desmontatu genunean hasizun euria, orduan gustoa. Bai, bai, bai, egia egia zan eguna izin hobeto. Hori da. Bueno, ta atzoko txerri egunan valorazioa inta geo. Eh, oh, oh, hori berra da importantea da. Herri herri ja ze eh, kirola ez eso kirola es, paka jode, ez eh, kirola ke Ze aktibitate eta zerotza gehi ondorenean. Gura jongo gehan. pilari. Oida, futbolakin hasiko gean, eskak atzo partidua zuten, abanton kontra. Oida, eh, abanton kontra partida, eta egia zan, <coughs> eh, irabaz egin zuten, bat, E, Berezitako azken hiru partio irabazi idabazi egin dute, dinamiko nien zartuta eta dagoz, tegila zan, mm -hmm. mirari, ez gol zartu eta okazio pila bat, aukerak eta ezinien ez? Hoi da, eh. eta Eti empatek, bai. eta... Pila bat, eta bueno, egin zan partidare aukera borrosi gondot zuten partidu hortan ere, baina azken ingutxenez gol bat lortu zuten, eta, eta garipena, eta hor dut pizkan-pizkan taldea goruz doa, eta nik usten dut, nahiz eta guaripen izan eta ea, eh, ea, ea, ondikan partido mordoa galditzen dira, neizta hor hortzen ez, e, eh, bintaja antalla ondila da kategoikoak, baina, mhm. bueno, e, dena posible da, eh? E, pos, e, jarretzen berda partido partidu, eta ea, urreko partidu gira bat zen Eta hori zantakero, amaikekoa jemango itxut, bai, nire? bota. Zain bezala, idera nero, baina ez berez, nerea abantzez, leire baino, zitaik albo, alaz dintzi arte, Jone Brinaz, Naia Mendiable, Esti Bajo eta Maina González. Bigarren e, eh, zatilea Amaia Arteaga, Oiana Ferrer, e, Erika Garzia eta Araitz e, Txabe. E, gola, e, Naia Mendiable, zartu, zartu zuen, ez? Zerketen hartuko dugu, e, lider Añorga, zendo hogeita punturekin, bigarren zain azte hogeita punturekin, eta bizkan-bizkan hartzun, jartzun, bosgarren hogeita zazpi punturekin, eh? Mm. puntualdea, Baina, bueno, gontela azte batu ziren maia gamar, punto punto, ordu, bueno. Hoi da. Eh? Bai, ba, hemen ordu... izan genitu nian, ba, ordu namaika garren bai, nola, bai, nahiko hori biltzan. Bueno, hoi da. Eta, hoi da, pixkenaka, pixkenaka gora, eta ber, gora gozuten dira. Hoi da, zurreko partidu gau ustarri jara maio izan gote, ordu, nabe, uh -huh. berritzen dian, eh, ben, oporretan, egu berriko oporretan, eta, eta izutzen dian, eh, eh? Zea, zendo txu. Uh -huh. Bueno, eh, jarrai idezagun poliki-poliki eh, aurrea, eh, orezko regionalekoekin bai, bi eta bat irabazi zuten, mhm. partidua mm ikusgarri izan zen, zetik an, e, az, aurka, e, eta askotan partidu dira aukarrenak, egia zen, hemen egualde ditxon, karra zuen zelaia leku zean, e, e bukera bo, azkena entzako, mhm. koste egiten dira bazen, eh? Eta aukera pila izan dut zituzten endenko zatian, poste bat, langa bat ere bai, behar antezainak ere intzitun geldik eta ikaragarriak, baina utzi eta utzi. Eta da normalian, etzunin golazazten, edo aukera izitzunin zailatu, eh? Gari? Bai. Aderi joa okera bat, eta gola. Hola, mm -hmm. eta, bueno, utxe, utxeta bat, eta, bueno, hasi ziren urbiltasunak, baina, bueno, eskerrak, nahiko auro zartu zutena berdinketa e, gola, eta partidua bukazera izela, eski, ja, liga honetan zema gol zartu zuzte, ja, partidu bukazera izela, gila zan. Azkenengo e, momentuan. Azkenengo momentuan, e, eh, faltat, e, areaz kanpo, jortik eta oso oso bikaina, Iñan Fernandezek, eskuadra guztik antatu zuen gola, gila zan ikar, ikarra gola, e, gaina ostalarreko mutilak oso, bueno, altua zian, eh? Pisto mutila zian, eta guzatzen genuen handenatik. Bueno, beti botabarna, beti kan, oso altua dia, jode, ezkara goiti botazun, <laughs> goiti botazun, eta ezkara guzatik eta gira zan, mm -hmm. bueno, ez ikinzeko gola. Eta, bueno, kiston posa, eta, yeah. eta, bueno, etxian garipena, eta horiek ere, bueno, dinamika, dinamika honian, eh? Mm -hmm. Sailkapen nagusian, bai. no, eh, ditugu, e, zea laugarren postuan hogeita sei puntukin. Bai, berdintuta aretzabaretakin, eh? Irugarren eta laugarren berdintuta hogeita sei punturekin, erdan idiler dihoa hogeita amazi punturekin, erraurion bigarra hogeita mar punturekin, eta jetxide postuan e, azkena ospadar beti punturekin, urola mm -hmm. amabi punturekin, eta beti gazte amairu punturekin. Eta, bueno, atzoko maikakoa ezagunet, e, atzezain bezala urko eskurdia, gero atzealdean e, Josu Txabarri, Unei Arbelaitz, Inaut Lopedena eta Bilata Faolaza, erdi koldean, Iban Pikabea, Inau Fernandez, Jon Garmendia, eh, Ander eh, Garmendia, eta gero Ioriz e, eta Josu Iribarren. Aldaketak Unaila zarte, gola gartuzuna, Bigaren Zatilean, eh, gero Enekoiz Marcos, Pablo Gaztelu Mendi eta Inigo Iraola. Eta golak, e, esamezela Unai zartek, eta Inau Fernandezek. Eta urrengo partida, e, bueno, ondarru aldea ba, eh? E, datorren e, igandean, aurrera ondarrua, e, oi hartzun, eh? Mm -hmm. Eta horrekin dukatuko da ja, e, bueno, uste dintako e, partiduak, eh? Hoi da. E, bueno, e, oi hartzun gotaldiak utzitan, esken Superligakin sartu kagea? <clears throat> bueno, egin gomen gotxiko beste... Ah, beste maitzak, eh? bai botu. Bai, hoi da, lehen regionalako jartzunek bi turinek utz, irugarren, e, jartzuarrak, horrezko jubenik jaka jarruk lau jartzunek bat, amalau garren, gero futbolak ituzako lehen maian, izu lehioak e, sei, zunez, lau, uh -huh. e, bigarren, e, oiatzuarrak, e, bigarren maila, gipuzkoa mailan e, Power Rangers bat, pintura nuinezek zazpi, amika garren oiatzuarrak, irugarren mailan e, Ibarrako langozinoak e, bi, bau bat, iru, e, uh -huh. eta hemen, lider. Eta esan ere, e, oiatzuko zazkile lagunak, e, aspaldiko parte zira, zira, zira, zira, zira, zira, zira, zira, zira, zira, hogeita amar, partio pila bat zamaten hor e, eh, izin eta bueno, iazan, azte bukera honetan, irazin dute, eta e, eh, amairu garren, zakaperea. Uh mhm. -huh. Oida. Guain bai, guain esken bai. superligakin sartuko behar. Oan hartuko dugu superligakin, eta hemen esan le, lider sendoa dijoala atletik, e, nesken taldea, uh -huh. e, atletik e, lagunan aurkira zizu, lagunak utx atletik e, lau, bai. eta realak azken minutuan e, bernik eta lortu zuen, e, aina herreron bitez, Erralak bat, radiok e, bat. Zekapen hartuko dugu. Bai. Lider atletik, terrorita punturekin, bigarren atletiko de Madrid, oita bazazi punturekin, irugarren da Barcelona, oita bazazi punturekin. Eh, Real amairu garren, amairu punturekin, horiek ere berdinketa geixko, eh? betiketa berdinketa geixko, eta, eta zaila da, hola, elagoruz guatia, bere zen hor beak torrezien ionea ez, e, kopa aukerak ez zartu zituzten, baina negila zan, beste berdinketakin, zaila eta eta gero, bizkapen ematen taldea <clears throat> lagunak. Lagunak. Puntuali lotu gabe. Bai. E, eta, eta, eta gola bat zartu behalde, <laughs> ez? Eta, bai, Bartzelonan kontra ustez sartu zutela bai, gol bat. E, eta, eta, bueno, ni, ni ja taldea, bueno, nire zaria idolo ludia, a ver, kusinen puntu lortzuten, ez? e, e, liga bukatu arte, ez? Bai. Eh, bai. e, lortuko balute ke bueno, ikarri izan dute ke ja, ikusi ta bai. nola hotzen, ez? El burua eh, bueno, aldatu berri zaten dira temporadan arabera, martxan arabera ta bai. ta ikusi mer lagunak bai. ez helburu bai. ditun eta punto punto balorterik ona nahi bai. Bai. Bueno, e, bigarren B mailan. Tema ja zuko bai, bai. eh? En, eh, alabez eh, lider dijo hoy tema mesa de punturekin, sian berindu intzu, atletiken aurkar, eh, oso sendo Ibar, hoy tema mesa punturekin, e, irabazi egintzen zuretxean, e, jeire aurka bieta gutx, mm du gaztu gara azte honetan e, kopa esan dut ere. Bai. Azetekin aurka, eta, bueno, gara, bueno, ikara e, izan duzen, eh? Hoi da. E, eri, e, bueno, e, kopatik atu eh? Eta, eta jarraitzen dute kopan, eta eta bueno, meritu hundiko partidu eh? eh Leidan aurkare, sekulako erakustaldea, pentsatzen dut dena jarraian, ez? E, indarroi emango zula bai. olatu hoi hartu dute, eta <laughs> e, Lleidan kontra sekulurako erakustaldia, guain Malagan kontra izango dute ba, da, pan? Zazkerien, eta bueno, beak ere, bueno, airea aldaketa batzuk egitek aizin dut jokatu ez, biberdinak ez, baina zantura ez, olatu alde dagonian, bai. aprobestu egin eta dira, ten, eh? eta nik gozatzen edila, eh? gozatzen eta zaleak ere zer esanik ez, ez. Eta nik gaina eibarren e, maila bigarren bigarren jadela ez, eta ea, ea lortze duten, ba, arabez bezala ez, arabez ere bigarren behen maila ustea, pixka tristea da ez, baina ea lortze duten, eta gero oso ondo da bilena, erra eh? Bai. Ida bat zigintzun ere, eta bueno, lagorren postu baina, eh? Lagorren postuan, hauek eh, bueno, goraka eta goraka. Bai, eh, ez gira ondo hazi, eta dinamika oso nian, eta gero e, realak ere berdinketa asko xamar egiten da, e, e, eta bueno, amaika garren, bueno, erdi dozte, eta hoi helburua bai ez dela igotzea bezik eta bueno. arrobiko mokalariak ateratzea, ez? Hoi da, hogei eta daude, amaika garren postuan. Hoi da, uste alabe ez da Ibar, eta reunionen helburua garbi dela ez, bigarren maila igotzea, eta ea zuertia dukaten. Hoi da, eh, bueno, bigarren B maila utzita, bigarren maila hartuko dugu, sailkapeneko lehenengo irurak. Bai hori da, e, taldea, berroita di punturekin, bigaren girona, e, esan e, ikus da ez, e, eh, obtengo, obtengo eh, liga, bai. bigarren, hogeita mazi, mazi punturekin, giru garen almeria hogeita malau, alkorkon hogeita babi, bilarreal hogeita mar, ematen zuen horre, bueno, azizem ez horre gotzela goian, eta akusten da ez, gorra den bigarren maila. Eta, eta Lucia, Lucia eta gogorra ez? Gogorra, gogorra eta bai. Lucia, da, hori da, hori da, hori da, hori da, eta eta kosta siguratzen ziortik, eh? Eta ia sano oso zaila da bai. Eta gero, hemen e, postuan, eh bueno, azkena di joa Herkules, amalau punturekin, zerrek esan, Herkules eh? bai. ez, bantzera demogu txile ningu maian egon duzera. Mm -hmm. taldea, gehizka taldea, nahizta entrenatza jaldatu, eh? Hor, bai. eh fabri bota intzuten, eta hoen dago Antonio Gai, eta zantzikunez, gaizkare, zaitar giro txarra zegoen taldean, eta, eta, bueno, diezan, lehiziko partida, ez dira di oso, ez? Eh? eh? galdu nintzuten, gero, -huh. gero punturekin eta mirandez amazi punturekin. Hori bai. dira, e, jetxirak Eh? Bueno, eta bigarren maila utzita, lehen mailan e, Euskal Taldean emaitzak Granadako kutx, Reala Atletikek bat, Getafek bat, Osasunak bat, bueno, Realan partiduakin, hasiko geha. Bai, bueno, nik puntu hona dela, eh? Egia e, aukera hasi ere, baina ikusita kontuen hartuta, Granada ere, e, eh, orte hola beko soluan eta ja, e, irabaziko partidua zula, uh mhm. -huh. nik zut, iaz partidau galdu ingo eh? ez da, mm. bai, bai, dinamika zei partida jagaldu gabe, eta dinamika hori nintzen zala, zan dugun olatu famosu goi, e, eh, nahiz da oso ondo jokatu ez, ez duzu galtzen ez, eta hor dugun ikustu ez, eh, punto bat ona dela, oste gondin da berriz partidua, anoetan, ez, mm -hmm. e, eh, Sevilla aurka, gabe jamarretan, e, marka telebista mozen duna, zuzenean, eta nik uste gu bila zizkio, pozo, garrantzi zuen, sortzi garren doazte, eh, nintzinatuko mhm. mm -hmm. nunez, bigaztekuan, itzuri itzurien sortzi garen notea, eh. Eh, Josimiel, hor alare, bueno, eh, Hoi, zortzi postuan hogeita bi puntukin daude, baina atletik e, hogeita bat puntukin dago, ama bi postuan, orduan punto gutxin aldiak daude talde desente. Bai, bai, bine, bueno, hor guai edotea, beti importantia, ez? Mm -hmm, bai, bai, orduan eta... garrantzitsua dela, bueno, e, gal, ez galtzia eta bai. puntuak bai. pilatzen juteak gora pixkanak oh, ez? Oida, eta eta gainean kontartu bat dugu, zortzi doala, baina zazpi garren azte horazkia urten, e, Europa Liga edo fara jokako zartuko dela, ez? Mhm. Zatikan, eh, ikusten dugu kopan eh, zin, aurrea, bai. eta Europa ligen zartzen talde bat bada, e, finalean e, duna edo, edo, edo ligan, normal hori da, zazpik garen nago kera hau txua eh? Mhm. uh zartzeko, orduan, nik uste dut jarretxu berdela borrokan, eta, eta bueno, e, aurten nik uste talde gaztea da, eta, eta bueno, e, goruz joateko, Osteak, idetea, osteak, e, eh, ona, ona jokatuten. Nola ikusten zu osteguneko partidua, ze, zeakin? Hau bat edo. Bai, arri eskutsua. Sevilla oso gaizki dagoa, atuare, bueno, jazizian, ega entrada hori Michel dalkate, <clears throat> kolokan, botan adian, entrada, eh, presidentia hori entzera, nakaila horkare ere, galdu gintzuten etxean, <clears throat> eta, bueno, mirutak badakak, horkarari batzuk, egia zen, eh, atzo, eta ja, bat gutx do defensa zentralak ez zokatuko, peroti e, eh, oso joan ari hona denare e, eh, mina hartu zuen, eta, eta, bueno, zemar jokalari ere, beste, zure, mina rakitik ere beste bat ezin dut jokatu, baina, bueno, ala ere, netzeko bildura matera hona da, jesutu da bat, oida, netzako jokalari desakredibantia, eta gero horre mhm. redo. Eta alare ekipo zendoa, eh? Uztutu nagaren idaziko dela Arras, edo zea oso eskotara horrez. Eta Sevilla, que hozien momentotan eh, posibio du eh? Eh, joko egin, eta eta gola zartu, baina uzut, ira partidua dela, eh? Bueno, eta, bueno, jarra txiko dugu gio oso zunakin, eta ikasotzen da, zen lopar, lapurretik ikara Lapurreta, banako berdinketa, baina, bueno, ira partidua zen. Bai, bai ira bazteko bat momentu arte, pakutsi jokin gainean, uh mhm. -huh. eta penalti, eh, eta guzti den aurka, egia zan, ikus barria, ez. Guzti, guzti, ez de matean, kia jote jo baloia, eta penaltia, ez, nini errek izatu nioa epailari, epaileak, baki guzti, ez, baina, Ni guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, eh, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, guzti, osasunan intzura, anaia diabilek. bilek. Anaia dia. etxeko kontu juzez. Eta izide bitiriz. Zemioz etxarrua, egia zen, egia zen. Osasunako oso, boa, eta entrenatzailea ere osasunako ere oso oso kabratua eta egia zen. Normala, normala, bai. Bueno, ea, ea, ea osasuna, horatzean dago, eta, claro, punto bat lortu edo, edo iru. Hoi da, aldia eh? dago, zailkapen eh, nagusian esango dugu, amasegarren poston da dela, e, eh, bai. amalau puntukin, eta ez dakit, e, bueno, azkeneko irurak e, Mallorca zenbaga, zenbatekin da hon, baina, bueno. bai, igual emango zailkapena, minio bai. ez dakit, oso, oso, e, ez dakit, puntua oso, oso gertu doza denak, ez? Eh? Hortu, bai. claro, iru punto lortu edo, edo ba lortu, ez? Eta gero, atletikak irabazi egintzula, hemen beste, por analizaduriz, ia zan honek e, eh, kisto gola pila hartan eta bai. eskerrak horrei, eh? Zertik, eh, jokatu ez da asko egiten egitea zan, partio eskerra, baina, bueno, aritzek egitea eh, zan, ben golakin, e, puntu komaten egitea, atletik Hoi da. E, eta gaina, kopan porrota ondo denian, nik uste dut, e, berzutela, eh? Karipena. Bai, e, bueno, gauzian entzuten egon beste irrati batean, e, gaina jokalariak etzudela itzaiteko askokin, etzudela eman nahi ez dare, eta bueno, jendeare etzen oso gustua, betikuak ateratzen bai. diela prentza aurrekotan bai. eta bai, ba lengo urtean ba garaio honetan euzenek hitz egiten zula ta bai. aurten ba, ez dutela hitz bai. egiten. Ba, holan astratzen denia gauzak egiazan, eh? Eta ez da hola giro honikan aldageletan. Eh? Ez, ez, ez. Ni esan eh, multo tarralian ikusi aldagera edo zertik ez du zer ikuste egiten. Baina bueno, aldatzen da, eh? Askotan eh gora beran eh, bai, bai. Gora, den, eh? Zartu bada baloia, vale, ta bestela Zekapen amago dugu? Bai, bota. Barcelona, bo, iaia, zantzak egu iaia ligira zidula, mhm. zatik kan, derroita eh, zei punturekin, eta atzore eh, erakustaldia, bezi beste bigol, eta ikaragarria ez. Zatik bai. kan, marri da irazi zion, bigarren, oita mazazi punturekin, zara madri irugarren oita mairu punturekin, lauaren Malaga, oita zazi punturekin. Gero, Europa ligen engo leitzake Levante, oita zazi punturekin, Betis, oita mazazi punturekin, zazpigarren Getafe, oita la punturekin, eta reala, oita di punturekin. Mhm. Atletik amabigarren, goita da punturekin, osasun amazei garren abala punturekin, eta jetxiren postua, Deportibo Gorbera be partido da, eh, eta gara, abeka punturekin, Espainola amai punturekin, eta Mallorca amairu punturekin. Eta futbola bukatzeko esan, eh, atzo mundialito finala, okatu zela? Bai. Eh, hor, kluba Europako klubonena, eta Ameriketako klubonena e, eh, bilena artean. Corinthians Brasileko taldea, eta Chelsea, inuesa ez, eta favoritua Chelsea zen, baina Korintiazek ira zintzun bat eta huts. Eta e, eh, Korintiaz, e, eh, ezan mundilito garepera, lortu zuten. Bueno, ba, hortxe futbolai dagozkion e, edo errepasua indugu oh, Hori da, hori da. Eta gainontzeko kirolakin inasiko geha, eta azteko txirrindularitzak berriz, bueno, albiste triste bat utzi digula errepidetatik, ezta? Bai, mirari, beste albiste triste, oso tristea, eh? Oso tristea, beste txirrindulari bat horre entrenamentoa lanzaio ikena izela, kotxe bat egarrapatu, eta zendu egin zen, ez? Eta ez, egizema di joazte jaurti honetan, eta eta hau, bueno, ezauna zelako, baina zema di ez? E, Juten dena, ez? Eta ez, egiz, egiz, egiz, oso tristea, eta, eta, eta, ez, egiz, batek ez egiz ezan, ez? Eta pera garria dela, ez? E, holako holak egizatzea, e, inekire jarretaz e, zein zein, pues, bueno, egizan, Kirol Maian, e, goi-goi-goian Maian ontzena, beteteko probetan, ez? Mm -hmm. Muntei Zian, izan duzun aukera e, eh, txirindulari bezala aztea, baina berak aukeratu zuen e, beteteko probak, ez? Ja. Ez du gaztu behar, bere ganadian Espainiko Zepeldura izan duzela, Pekineko joko jokoetan izan duzela, domina lortu zuela gainea, bai. eta punta-puntan ez, proa, jabatik azentzuna beteten, eta, bueno, familia ere alakoa zuen ez, baino lehar eta osaba zetango du, ez? Eh, dena, dena eman zuen, bai, ez? Bai. Txirindulari izan, oatzea berriz maila lehar eta ere, bueno, txirindulari mundu ere horri eta, bai. eta, bai. Eta, bueno, pena garrilea. Oida. Ja, e, bueno, et, geho, benmino eta nahi patu izan dugu ez, txirrindularitza landu dugunetan, ba, e, eh, zeharrisku dauden errepidean, eta, bueno, errespetatzeko bintzat txirrindulariak aurreatzeko orduan, eta distantzioiek eh, markatzen juteko, berriz ez berriz ezte olakoik e, gertatu. Biria, ez, biria denan, denan dela, eh? Eta bakoitzak bere, eh, bere mailean errespetatzeko, eta, Eta ea, ea, berriz ez dakit, ez den, zoritxarrez da, ez? Ia, bueno, ea, ea alde gutxi da denez. Eta, bueno, e, eh, zitzilutegi bukatzeko, ezan Euskal Euskadik e, lortu duela, uzi World mm -hmm. licentzia. da. Eta horren entartien dena, guztian. Eta Saxo Bank e, eh, arabeta kontadorren taldeak ere lortu duela. Eta lortu ez duna da, harri gari tantu da, eh? Purito Rodriguez taldea. Hoi da, lehenko hastean. Eh, lehenko hastean, harritu zean, gaina. Bai. ezakit... eh, purito gaina indun denboraldia eta geho, ez? E, bai. Maila hortako txirrindulari baten taldia zutia, ba. Bai, ba, hirri tibule eta tibule eta sartuko dutela, epeik eta, eta, bueno, esango dela hor salsa, eh? Zatik gane, eh, arritzeko bat purito gindun e, da gaina, egon dina, ez? Bai, esan Ez kapenean, e... bero Eta ez, ez, ez lortzia, e, zera, batza, mm -hmm. jai eh? Baina, bueno. Eta, bueno, pelotarteko dugu, mitari? Oida, izen propioa bat, aimarrola izola. Jota, ze, ze balura zikien duzun zetik, hau aterare joko jokatzen, ez, ez, ez? Egia esan, nik momentu batzutan, pena ematen zian, oinatz bai. sufritzen bai. ikustiak, bai. etzun bate gozatu, denak bakigu, e, oinatz aimarri irabazteko gai dela, baina Aimarrek bere joko aintzula, etzi hola oinatzei zertan utzi, eta, bueno, zerbat da, sei aldiz e, lauterdian txapeldun. Bai, biak esan du gaine oinatzeka ez, atezela urduri, urduri bai. e, zinean, ansiedadiakin ez, dena azitxun tantu alortu nahian, e, gaina beak azizen, Bai, sakia beak zuen eta e, e, amairu eta huts, e, ba, galtzen, eta ja behin partidua hola daula zaila da, buelta ematia, bai, bai, bai, bai. mirari bat berrizaten daulakotan, orduan hasi zen, igual partiduan pixkat, sartzen, eh? eh? baina alare partidua galduta da, orduan. Bai, bai, bai. Egi esan, eta ba, bolak igu, normalian favoritua zela imarrez, e, eh, hori bak, intera bostatzen genuen ez, baina horren bestiñoko, ez dakit, e, e, ez de horren txarra zari dut ez, izbatean ez? Oida. E, ba, gaidela, gaidela, ez, ez, hartzeko, ez, e, aimar, baina, E, nik uste, Aimarrek ez zula partidu irabazi, kasi koñatzek aldu zula, ez? Aimarrek zer egin zua partidu irabazteko, kaskenien, <laughs> ez? Bai, defensa zera bat, atak aurrian ebai, baina gehiago aldo zitu, eh, ez, oñatzek? Mhm. Baina, bueno, bai, animo, baina, e, ez, eh, bai? Bai, noski bai, ez, eta e, ikusi da oñatz gai dela, e, partida guztia desberdin adia, baina oñatz bengoetxeak, Nafarroko lauter dikuan, e, Aimarro laizolai, eta Martínez dirujoi bai irabazitakoa da, eta ba, azkenian bai. gauzak ez badia ondo ateatzen, eta bestiak ondo iten baditu, ba, bai, bai. hortxe juten da. Pena izaten da, azkenian final ireki bat espero denean, edo zeinak bai. irabaztezakenean, hainbeste diru pagatzen denean, bai, eh, bai, final bateko sarrera erosteko, eta jun, eta partida unik ez ikustia. Azke... Bai, bai, pixka tristia, gilez, bai, bai, bai. Baina, bueno, horrela da kirola, eh? Hoi da, zaila izaten da, e, kirola... final onak tokatziare, eta bueno. Bai, hoi da, hoi da, hoi da, erki ba. E, bueno, Eh, bai, Remontiak inasin gogaratu araziko dugu, Aimarrola bai. izolak, 2002-an, 2004-an, 2005-an, 2008-an, eta maikian, eh, irabazik bai. jula eh, lauterriko bai. bai. txapelak. Bai, geta bai ez dago, ja, zer eukatu, hori da, hori da. Bueno, eta erremontiak in, eh, bai. larun bat ontan izango da binakako finala. Ba, finala ja, ez, bai, ja, dago ja finala, ez, da, urriza uh -huh. Mm. barrenetxeak alde batetikan, eta ezkurra olazar, bestetikan izango dia. Eta, bueno, hoxe larun batean jokatu zen bi final erdiak, e, mhm. bi estelarrak izan ziren, eta e, urriza eta etxeak kanporatu zituzten endika eta etxe berria, mhm. eta ezkurra eta olazarrek, oinatz eta Julen San Miguel. Eta, mhm. bueno, ba, ikusko da, larun batuntan, esan bezala kalarretan eh, finala. Bai, lehen esan azuneri, a ber, nola ikusten ez, oste gureko eh? ikusten zu remonteko finala, Ba, egin esan, e, ez dakit, bueno, bi aurrelaiak eh ezagut oso naidea urrizak bueno aurtengo buruzburuko chapelduna da eh kote, bai. koteto bakigu zein den Oita bere zure txu, ez, kotetok, ez? Bai, hortxe, biliko da. Oita bere zure. Eta, bino, zure, zure zako zuk, zenuke, hola, zein, hola favorito edo, zein zango zenuke? Nik eh, eskurra eta hola zarren alde ingo nuke, baina bai. ni oso txarra naiz eta bitu, eh, bi kolore bakarrik edo gorri edo urdina bakarrik bai. dela, eta ez dut inoiz asmatzen, orduan... Bueno, bueno, ea ba, ea ba, abertzen gertatzen duen, eta a ber, gutxinez, ez dut gertatzen atzo jua, ez? Gutxinez partido Oida. finala pixka bat izaten den horreztua, ez? Nere ustez hor gakua, bueno, e, atzelaritan e, eongo da, eta, bueno, barren etxea errani olazar, bueno, mm. hor txe... E, a ber ba. Ikusiko dugu, a ber, lan unatzen, gertatzen Ikusiko dugu, zeketan. Erkiba, aurra jongo Bai, saskiba loiak Bueno, visto zona, eh, la una lo que lortu dula. Es la una lo que se caja laboral, o la una no, ne, yo no quiero recetia. Es la hora de eh. bai. eh, Basconiak ba-, to topa más ira, oh, eh, lortu du, zar zarte, eh. Sí, sí, es que va a tener uno de las tebatuk. Bai. Bueno, te que no, partido sigira si vertichule ya, Gioritaliko Armani que galdu el intzume partida, que te dice en colaboraje ahora, colaboraje alde, ira si supe partida lengo oficialean, eh. Hori da. Eh, mazazpi eta hiru ditamar, eh, zilebita zagarreken de aurka, eta zerek esan bertun, eh, topa pasean zartuko zela. Ba, bai, eta, bueno, e, eh, uste zaliak eia guztu egon diela, ez? Baina ba. aste batzuk, ba, lotxagarritzat jotzen zen e, emaitzak, edo jotzen zien emaitzak zien denan agotan, eta, bueno, e, topa maseian sartzeaz gain, ba, ba. ligane martxa politia hartu dute. Bai, politia hartu dute, eta zara daia topa maseian, <laughs> bueno, e, eh, sortzi, multzu, sortzi taldeko, ze izango dela, multu izango dela ez, uh mhm. -huh. eta e, talde bat talde bakoitzian sortzi zea, ez, e, talde, eta ordu izango dugu e, lau zakatzen dila, eh? talde mhm. bakoitzetik lau, eta ja, ka, honen adia, ja, ez, Europa maia, bai. ja, honen adia, eta uste dira, nire lehendebiziko partida jokatuko dutela, olimpiako zen aurka, e, izan duena azkeneko urteetan, ez? Eta, bueno, bueno, dira zaila dia, orduan, gutxinez hor doztela, eta bai. jaizta zegin, e, eh, zarkatu ez tegin zari ez, baina, bueno, ez. Baina, bueno, eh, horra ipatzen zen ez, topa maseian sartze utxake, e, eh, bai. Baskonia beha emango lizkioken diru oso garrantzitsuak bai, diela, ba, bai, bai. Ordu, bueno, ba, bai, irabaztia hor dago, eta baina sartzia zela garrantzitsua. Sartzia, eta gaia partio pila bat dute, eta aukera badago, nahi durak, bueno, bai, telebiztan eta nikusteko, eta nikusteko, eta partido polita idila, ez? Mm. Eta, zuke zamezela, e, eh, ACB Liga edo jokatu zuten ere, eta irabazi eh? eh? Azkeneko minutuan, ez da? Ba, ezkeneko, oh. segunduan, segundu bai. ez zertu zela, laro eta pat eta laro egi. eta, bai, horrela da askotan, ez? Igual gaz, galtzen zuaz, baina ezkeneko joktiketan zartzen da, eta horrela da, bera, eh? Zartzen bat bada ondot, ezpaz pues, eta, bueno, zartu gintzuten, eta eta zendura, eh, olato, olato, olato, eh? Eta urazpian sartuta doztenak, bai, batu batzen ez dutenak, lagunarokoak bai, dira, primieres. Oia itxota, oia, oia, oia, oia, oia, itxota, ja, ez ez dute balio ez zalabidaz, eta esarrak, oia, ez tegit zerrako dut ez? Ei, bozo oso txarra, txarra egizki, egizki, imagin txarra emanez, e, iru eta mairu eta berri eta mazazpik zuten, ez laguneroko taldeak, ez, kajasoren aurka, bai. e, eta zolgu ez hartuta, eh? Azken posto hau da, azken posto hau da, eta kostako jote, kostako jote, ateratzen hau tikan, ez? E, egoera oso oso txarra, ez oso iluna, eta iaz zena dena posto eta zena, ez? Oso polia. Aurten dena e, iluna, eta bueno, ea gutxinez, bat irabazita animatzen din eta eta goluz joaten dien, ez? Ezan bezala azkenak, eta gero kaso laboral baskoria laugarren, eta bilbo zarra berriz, e, eh, zigarren. Hoi da. Eh? E, eh, ezagit bakazun zeu ze? Eskubalo jan, hartuko dugu, Oida. emakumeko Europako txapeketa zirala, bai. e, eh, Norugea, zen favorituak, Montenegroen aurka, baina, bueno, bai. bi porroga, lo, bi porroga, eh, ostean. Bi intzituzten. Bi, mhm. Montenegro, mm -hmm. irabaz, eta egun dut postera izan, betikoak irabazik gabe, Hoi da, ba, sorpresa eh, izatea, ez? Ez que botxa pela, zuten ja, bai, eh, botxa peketa, ja. Irazi, ja, botxa peketa, irazi, ja, ja. Eta orduan, eh, bueno, monten gau giraztea eskak, ondo, ez? Ogoita malau eta ogoita maika irazi intzuten, eta, eta oida, ez? Eta gero, irak, eriketan ere, Istanbulen, Istanbulen bokatzen ari dira mundu peketa, uh -huh. emozian, eta hemen eh, esatu bat bat, bi rekord mundialak e, intzu, eh? Pintzu, metroan eta berru metroan, ez? e, Ryan Lodge, hemen beti badia, ez? Errekorra maten du zaila dela, baina beti lortzen txuzte, ez? Zuntzitzia, eta bueno, bukatzeko... Bai. Ezkia, demora, aldia zentzen genuen bastian ere, eh? Bai. Demora, munduko kopa, eski alpinoan, italian e, eh, balgardenen, eta irabazlea Steven Neyman, eta, bueno, e, eh, zekapena noroegako noro batez, e, dihua, lider bezala, eta, bueno, imagina ikus gara, ikusten dila, ez, hor, e, eh, telebiztan, e, mm. edurra, Bai. Elurra edidura eta bai, oso oso gizan politia eh? Ba indikan hemen etzaigu elurrekan iritsi eta ordu nahi iruditzen hau inon ez duela elurrekin. Pues, <laughs> kusatu telebizta, zer, zer, zer, bai, bai. Baina, proa batzuk ari zuzpeitzu zila, bertan bera uzizela elurra, elurra gatik, eh? Egi egintzulako. Ba, egin gintzulako horre ere, neurri jabar, dena bezala. Eh? Bueno, ba, gure ez geha, gehi egin luzatuko, ja, ordu erdi eh? ira iristen nahi geha, josin. Iritsi gara, gero erdi, ja, aurro egia, ez tegit, tegit, berdugu, bo, ez jotan. Vale, eta, bueno, ikua. esango dugu zortziterritan entzungo dutela gure bai. entzuliek bai. saionen errepikapena, eta, bueno, aste azkenian zer izango dugune aurratuko dugu. Bai, azken programa, eh, saioa, azken saioa. Urteko azken saioa, bai, urtarrila ba, mutatuko, beha. bai, ba, bai, urtekoa, ebi eh, bi mila eta mobila. Eh, itzuliko, ba, noski, eta dugun e, eh, bimila da ere momentuz e, eh, jarraitzuko, jarraitzuko dugu ez eta bueno, bukatzeko, e, bueno, e, azken zailu egiteko, osoeteko egiteko ez, bi, zegit, gura zago dugu ba Kultura eta kirola puzilu bengo dugu, bai? Puzilu, jo, gaina, azpau diotan puzilu, azpuzilu eh? Bai, denakin Gizko, zinkaterako dugu, eh, gortan, eh? Mm, bueno, eta kultura, ka, bueno ka, Kabikoitza, Xabi Lopezek lehenko bai. aztean esantik gomezela, kabikoitza bai. Kakasugu, ka, zabeko <laughs> ja, horren oparri dugu. Bai. Lasei, Jose Miel. Ez Estango dugu la bukazak humeko du ya. Ordo, bueno, yeah. eh, oiantillo, kirol zinegozia. Bai. Asi gorburu, kultura zinegozia eta Jose izbendi. Kultura teknikaria, ordo, bueno, kultura eta kirola, a ver, zatazen den. Eta ego telefonos beste, bueno, esko azelez, ya bai. partidu, dure Bolivia en Bai. Eta Marcel Toledo, zago bai. dugu gureak. Ez otazen digun, eh, partidu horrei buruz, zeitetik, kan, eh? Zer zaten diguten. Oida. Eta hula dena, dena. Ba, hola, xeutziko dugu gaurko, zeskerrek asko, bai. beste bine, guztien. Oida, bidali, eta ego gara, azken arte. Azte azken arte. A obetu xeo gau dena, zeskerrek. Oida, eh? a ber, gan. Ez tekit, ba, marcha ontan. Bueno, zeik ondo. Aio. Aio. Aio.